Live across the world's greatest city, this is Dublin's Q102. Unidentified man in serious condition after Inchicore assault. Stranded Ryanair passengers plan a sit in, and the party's over for Lindsay Lohan. It's just after midday. I'm Ellen Hoffman. Guardia working to identify. Donovan came third, with Mylene Class finishing second. No. Act up. About 500 miles from Perth, his right leg was severed above the knee and his left leg badly mauled. Irlandzka Straż Przybrzeżna wydała ważne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zdmuchnięcia i zmycia z klifów, skał, mol, nabrzeży portowych oraz plaż wokół wybrzeży Irlandii. Pomimo, że zdarzyć się to może podczas każdej pory roku, zima jest szczególnie niebezpieczna ze względu na silne wiatry, przypływy oraz wysokie fale. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i omijanie niebezpiecznych miejsc. Należy przestrzegać ostrzeżeń i zasięgać informacji o lokalnych zaleceniach. Dla zapewnienia bezpieczeństwa swojego i swojej rodziny należy sprawdzić pogodę oraz stan morza. W związku z wysuniętym położeniem Irlandii, nawet w spokojne, słoneczne dni, istnieje możliwość występowania wysokiego poziomu morza z wysokimi falami. Zachowaj ostrożność, by nie popsuć komuś świąt Bożego Narodzenia w tym roku. Jeśli widzisz kogoś wymagającego pomocy w morzu lub na klifach, zadzwoń pod numer telefonu 999 lub 112 do Straży Przybrzeżnej. Díar an tartáhaíart agus bí amhaoí chochlein ar armarí a bhfuil sulacu if they can beat third place Aberdeen Parkhead. Kick-off time there, 3 o'clock. Podcast 58. Nareszcie nadajemy z Irlandii, proszę Państwa, nareszcie z Irlandii. Podcast 58. Wietrzne i chłodne, wieczorne, już grudniowe popołudnie dla tych, co słuchają po południu, dla tych, co słuchają ra rano, y, wieczny i wieczny i zimny grudniowy poranek. Podcast 58, nie tylko dla Rów. Zapraszamy! Arsenal and Tottenham kick off the first of today's Barclays. Ogólny charakter Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Tylko dla orów. Because even way back then, you knew that the moment you send a card, it's Christmas. So send your card soon and bring the big day a little closer. Happy Christmas from On Post. Serdecznie witamy Państwa. Podcast 58. Nareszcie, jak już wspomniałem wcześniej, nagrywamy z Irlandii. Dzisiaj taki niedzielny, bardzo, bardzo leniwy podcast. Sierzę, sierzę. Siedzę na łóżku, laptop mam na kolanach, i cóż, za oknem strasznie wieje. Od dwóch dni jest taka pogoda. Niech Państwo się nie śmieją z tego, co wcześniej słyszeli, od ten komunikat po polsku, bo rzeczywiście pogoda jest taka, że ach, urywa głowę i pada i strasznie, i jest, są straszne, straszne wichury od paru dni. I Irlandia przeżywa taki mały kryzys ekonomiczny, bo promy nie pływają, nie ma jak dostarczać tutaj y, do, do, do Irlandii, więc tutaj musimy oszczędzać, tak jak w stanie wojennym będzie, jak przez tydzień będzie, będą sztormy, to będzie tylko ocet na półkach, bo wszystko ludzie już wykupią. Aha, chciałbym powiedzieć dla jednego y, mojego słuchacza, że nie będę już mówił, jak Państwo znajdują ten podcast, bo to jest po polsku niepoprawnie, i będę mówił, jak się Państwu podobał ten podcast, ewentualnie czy podobał się Państwu ten podcast, ewentualnie um, jeszcze coś wymyślę, jak będę mówił. W każdym razie serdecznie zapraszam na podcast 58, podcast z Dublina, z Irlandii, wiatrznej, zimnej, grudniowej Irlandii i zaczynamy tak jak zazwyczaj zaczynaliśmy, czyli piosenka tygodnia, potem wiadomości. Postaram się, żeby dzisiaj podcast był całkowicie irlandzki, aczkolwiek, aczkolwiek z małym jednym wyjątkiem, ale to powiem na końcu. Mam nadzieję, że Państwo się zorientują wcześniej. Zatem zapraszamy, jedziemy piosenka tygodnia i Google Dolls z filmu City of Angels. Przepiękny, to był przepiękny film i wokalista jest właśnie z tego co wiem Irlandczykiem, więc to pasuje do naszego podcastu dzisiaj o Irlandii, czyli piosenka tygodnia. To taki nowy dżingiel. Pora relaksu. Relaksu pora. Słuchaj radia do późnego wieczora. Bum. Nawet do północy. Klimaty również dla mamy i taty. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów. as I've done. Poznać tę lepszą stronę życia www.nietylkodlaorów.com No. Idę na taras i wracam zaraz. E? Lubisz słuchać mądrych ludzi, mających wiele do przekazania innym, inteligentnych, oczytanych, Takich tutaj nie usłyszysz. Słuchaj podcastu Ale ta Dawidzińska, dobry wieczór, puls dnia już nie bajka, to już prawdziwa walka. Kandydaci na fotel prezydenta miasta Poznania ruszyli do walki. W pulsie dnia specjalny raport w tej sprawie, materiał Karoliny Słotwińskiej. Dzisiaj e, kandydat na, pre na, prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Tomczak, <laughs> oświadczył oczywiście, że nie ma nic wspólnego e, z materiałami, które e, uzyskał e, w wyniku e, wyborczych przesłanek e, Głosu Wielkopolskiego. Zapytałam w tej sprawie oczywiście samego prezydenta i jego kontrkandydata, jakim jest niewątpliwie Maria Pasło, Pasło Wiśniewska. <laughs> E, dziękuję moim montażystom. E, Karna Socińska, Pozna. A później e, czas na sądę. Dzisiaj pytamy Państwa, zgodnie z naszym tematem dnia, czy boisz się zatrucia grzybami? Odpowiedź o treści tak. Wysyłajcie numer 7101, o treści nie, na numer 7101. Bardzo Państwu dziękuję za nagrodę, którą otrzymałam. To dzięki Państwu uprzejmości, dzięki moim telewidzom. Mogę być najlepszą dziennikarką Wielkopolski. A teraz kolejny materiał. Joanna Dyc. W Poznaniu dzień minął bardzo przyjemnie. Dzisiaj słonko wstało o 6.15, a mało kto wie, że zawsze wstawało o 7.00. Zapytałam naszych metrorologów o to, jak e, będzie wyglądała pogoda na najbliższe dni, także na wybory. Meteorolodzy nie chcieli wystąpić przed kamerą. Mówili, że mają ciężki, bardzo ciężki orzech do zgryzienia, chociaż nie uważam, by to była prawda. Oczywiście do sprawy będziemy wracać. Janna Dyc, Puls Dnia! A w Pulsie Dnia wracamy do sprawy e, pedofilii. Oskarżony o zbezczeszczenie i znieważenie. Dyrektor jednej z poznańskich szkół e, stanął przed sądem. A tę sprawę badał dla nas specjalnie reporter Aleksander Przybyski. Dziś w Poznaniu y, że dzień jak co dzień. Tak mogłoby się wydawać. Niestety jest zupełnie inaczej. Oczywiście według y, badań telewizji WTK, przeprowadzonych na zlecenie telewizji WTK, właśnie w telewizji WTK nie ma ani jednego pedofila. Dla Pulsu Dnia Aleksander Przybylski, Puls Dnia. Przypominamy, przypominamy Państwu, że oglądają Państwo pół dnia. Pasmo wieczorne informacji kulturalnych, y, informacji z kraju i ze świata, informacji przede wszystkim z Poznania. A dla Państwa oczywiście mówiła najlepsza prezenterka w tym kraju, Aneta Dawidzińska, no, a na koniec jeszcze, proszę Państwa, skrót informacji i przypomnienie y, materiałów y, Romka Wawrzyniaka z wczoraj na Państwa życzenie. Mogliby Państwo powiedzieć, że w Poznaniu nie dzieje się wiele. Oczywiście to nieprawda. Dzieje się bardzo, bardzo dużo. Wie o tym 14-letnia Katarzyna, która napisała do nas maila. Droga redakcjo, proszę więcej emitujcie Olka Przybylskiego, ponieważ ta pani, której nie potrafię wymienić nazwiska i chyba ona też ma z tym problem, nie jest w moim guście. Karolino, specjalnie dla ciebie, Romek Wawrzyniak. Puls dnia. Du, du, du, du, du, du. Koniec. Możesz Pogoda. mi wysłać. Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Andreszczyk. Pogoda. Państwa piszą do mnie, że pogoda zapowiadana przeze mnie się nie sprawdza, ale dzisiaj Aura nam będzie dopisywała. Od dzisiaj mogą już Państwo być pewni, że pogoda się sprawdzi. Dziękuję. Sebastian Kuźniak, Sport. E, proszę Państwa, dziś w Poznaniu miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Otóż od trzech dni już, czyli nie tylko dziś, ale i także przez ostatnie trzy dni, gościła w Poznaniu reprezentacja FIS-u, tudzież FISA. Byli na stadionie poznańskiej Malty, który nie jest jeszcze wybudowany. Byli również na stadionie poznańskiego Lecha, który nie jest do końca odrestaurowany. Na miejscu była również nasza reporterka. Nie tylko dla orłów trochę inne radio. Cześć, tu Hochlandel. Słuchacie podcastu nie tylko na orłów. Komary rypią. Przejdźmy do środka. nice, beautiful, and very, very tasty small girl. His name is Neve. Neve from Scaris, and we'll be talking about the food. Your favorite Irish food? <laughs> mince pie. My granny's mince pie. Mince pie, and, but this is not a just proper food like a for for the dinner. It is, yeah, okay. Okay, I was confused. That was my mistake. Okay. Anyway, anyway, we had today some kind of Polish food for the for the dinner, and it was zasypiany. Uh, once again. Zasypiany. it was zasypiany. Zras zawijany. Zasypiany. okay. How do you find it? zaf zawijany. How do you find it? It was taste or uh, tasteful or, or disgusting or? It was very tasty. Very i eat it every day. Every day? And you want to move to Poland as far as I know? Yeah. When? when I'm older. Okay. And um, what kind of food you normally eating during the, the week? What kind of what kind of Irish food is, is your favorite besides the crisps? Um, I like uh, my Sunday dinner, which is like roast chicken and roast potatoes, or roast beef and roast potatoes, or mince pie. But this is only Sunday dinner, so probably during the week you are not eating anything? I have like my favorite one. Ah, this is your favorite, okay. And probably every Sunday your grandma is cooking. Is she good? You know, in the kitchen? Yeah, she's good. <laughs> Maybe maybe we can now interview the grandma. What's do you think it's a good idea? Okay. <laughs> okay. Let's go to the grandma. Tatu jeździak li podcast polenia. Nie tylko dla orwul. Pana jeździak agus poin salt as an show. Good evening, grandma. I would like to welcome welcome grandma from Scarif. Norma. Norma, that's right. Yes. And I would like to speak uh, about you know this. My radio station is probably for most of the uh, Polish people. Most of the Polish people are listening, and would like to talk about Irish food. You know, just traditional Irish food. As far as I know, this is fish and chips. But no, no, no as far as I know, as far as I know, English. yeah, this is English. But uh, you know, most of the people thinks Irish food is probably the same like English, but this is not true. This is, you know, I can be prosecuted for this in Ireland. You could be shot. Yeah, I can be shot, but probably. Yes. We, yeah. could, we could get the boys to you. Yeah. Yeah. <laughs> And I would like to ask you about your maybe not favorite food, but some traditional Irish food. Your um, your corned beef and cabbage. Corn. Corned beef yes. and cabbage. And it's served um, with the potatoes or with the chips? Oh, no, no, with the potatoes. Just always potatoes. Yeah. Mashed? Or, or, not always mashed, no. Bacon, usually with the skins. Uh-huh. The bacon with the skins or no, potatoes, no, no, with, the skins? with the skins? Okay. And we say here, we, we say to people, are you from Cork? I am, are you? I am, are you? Do you eat potatoes? Begad, I do. How do you eat them? Skin, Skin and all. Skin and all. Skin means, and all. Means with the skins. With the skins. They're and always nicer with the skins. And is there any difference, uh, probably, with the potatoes? That potatoes comes from Cork, probably, or from the north? Scaries. Or from the, only for Scaries. Scaries potatoes are very well known. We don't like Scottish potatoes. She doesn't like Scottish. And you can buy probably you go to the shop and you'll you can choose Scottish potatoes or Skerries or oh, you, you just know that this is Skerries potatoes. We buy well the Skerries area. Now we don't know what we get. We're in the EU now, so we have to buy everything. You can buy even potatoes from the Poland. Maybe who knows where we're getting them from? Yeah. There could be Timbuktu for all we yeah. know. <laughs> we are from Poznań, most of us today. We are from Poznań, from the county called uh, Great Poland, and we are also named as a potato land. Potato land. So probably Scaris and Great Poland County is similar. Yeah. Yeah. Do you put seaweed on your potatoes on your ground? No, no, no. no. We have no. We have well, just have small river. You have no sea, so you can't do that. Yeah, so you, you can eat the seaweed with the potatoes. No, no. They used to dig the seaweed into the soil. Uh huh. Just a fertilizer. A fertilizer. Yeah. Yes. Okay. Now so they don't do that. Uh huh. Because. Because they buy the fertilizer. Uh huh. But we we were on the beach a few weeks ago and we saw lots of lots of when the tide was. Uh, uh, low, and we sell lots of seaweeds. So you can go and grab and just put yes, in your yes. garden. There you go, that's right, yes. Okay, mm it's, great. And so we to the dollars. Uh-huh. Did you ever have dollars? No. No, what is seaweed? Uh-huh. And you eat chur. Very nice. Yeah, you can find it on the beach? Yeah. Uh-huh. and you're very good for your health. You make a, you can make a uh-huh. medicine out of it. Uh, it's you know, just different. <coughs> I'm sorry different county and different food recipe, different customs. And okay, so we had the main course, and before the main course, we, we used to have starters. So what what do you suggest for the starters? Well, we could have uh, pate, soup, melon, watermelon. Me no, okay. no, no, yeah. just cantaloupe melon, or you could have salmon, grapefruit what else do we have for starters, Granny? Cra- um, cra- we have crackers and pasta, Or sometimes, like if you're in a restaurant, um, you'd have. Um, you can sometimes have like little chicken legs. Chicken legs? Yeah, and like in a sauce. Sometimes you can get that in a restaurant. Okay. So we have the starters, we have the main course, and time for some sweets now. Oh yes, we're very fond of those, yeah. aren't we? Very yeah. good. So, any suggestions for the hmm. sweets? Well, we like pavlova. What's this? It's a meringue, and you can fill it with fruit, whipped cream. Mm-hmm. We're very fond of chocolate things, aren't we, Lee? Uh, keen on chocolate. Very keen on chocolate. Not dark chocolate, no. Chocolate, white? Uh, milk chocolate. Oh but not dark chocolate. Dark chocolate is for cooking or for baking? Or? Yes, yeah. more for baking. Yeah. Uh, and then we could have trifle, or we would have pear flan, or we would have ice cream. A banoffee, which Liam makes a beautiful banoffee pie. Yeah, I oh, ate oh, first time. yeah, yes, I ate what banoffee yes. first time in Ireland, and I found it very tasty. Lemon meringue pie, that's another nice or one. Apple pie. Apple pie, apple crumble. Um, but yeah. crumble. you see how many desserts we yeah. have? Yes, yes. yes. And you're still unfit, you know, you're still having good shapes. Women are in Ireland and maybe not so fit and in Poland, but you know, just you're eating lots of lots of lots of uh, food and you're still in good shape. You told us about your favorite food and what what your maybe I will ask you, what do you, what kind of food you don't like? What I don't like, I don't like uh, yogurts. I don't like fish. I don't like cheese. Just you know cheddar or any meat? cheese. I have never eaten cheese in my life. I don't Mushrooms. like it. Mushrooms. I don't like. I'm a very plain, ordinary eater, aren't I? Crisps. I don't. Well, crisps. No, I don't That's like crisps. Um, I uh, those would be the things that I don't like. I suppose. Yeah, I like um, vegetables, carrots and parsnips and Brussels sprouts and cabbage and turnip. Not so keen on broccoli. I wasn't yeah, I found some worms once again, once, at, once upon a time, some worms in broccoli. So since then I prefer well, cauliflower. Husband, my husband, one time we went for a meal to a hotel in Malahide and he got a stone in his cabbage. So he called the waiter over and oh, they were very apologetic about it and went and got him a new plate. But they didn't charge us for the meal when we were leaving. Oh. So my husband <laughs> said he must carry a stone around yeah. in his pocket <laughs> <laughs> every time he went in for a meal. So that was that. And but then the next week, Granny didn't we go into Flanagan's and his steak wasn't right. And he complained about that and we got that yeah. meal free <laughs> as well. it's a good idea, you know, where you running out of the money. Oh well yeah, I say that was a good Okay, Nif, what's your not so favourite food? Well, usually high tea in Scotland, Helen. Uh, no, my favorite. No, no, your Least favorite. least favorite. Um, I don't like mushrooms, or I don't like. What else do I not like? Um, I don't. I only like one type of cheese. I don't like all these smelly old cheese that my mum likes. Mm. Um, I don't like a lot of fish. Um, that's really all. I uh, don't like Brussels spray. Brussels spray. It's disgusting. And even though my granny keeps giving them to me, and um, that's really all. Okay, there was some Irish, Irish table, table dinner table talking with the scariest people. Okay, that's it for today. Thank you. We'll see what's happened. Żadna dziewczyna nie da ci tego, co podcast dla orłów z miasta irlandzkiego. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów, mówi o sumieniu Łukasza Witkowskiego z Detroit. Siemano, nudzisz się czasem? Nic z tym dziwnego, każdy z nas się nudzi. Ale jak będziecie się nudzić następnym razem, to zapraszam Cię na mój podcast www.podcaster.prv.pl Wejdź, posłuchaj nowej audycji, posłuchaj trochę muzyki, dobrze się baw, bez kitu. Żyć tego ja, autor, czyli Gubi. Jeszcze raz www.podcaster.prv.pl Bez kitu. Pozdrawiam Cię i zapraszam na każdą z nowych audycji. Na razie. dobry. Proszę mówić. O, już jesteśmy, już możemy mówić, tak. nagrywamy tak. się. Tutaj jest mikrofon. Tu jest mikrofon i tutaj rozmawiamy. Żeby to jest reklama tak podcastu Hochlander. Tak, Hochlander i autora tego podcastu, który ma niesamowity głos. Bardzo taki radiowy, głęboki i bardzo mi się podoba. Ale no. głos czy, czy przemian? <laughs> no głos, głos, głos. Nie znam przemiana osobiście, więc trudno mi powiedzieć, jaki jest. Może kiedyś będę miała okazję go poznać i gdzieś razem się wybierzemy z Filipem. Z Amsterdamu na przykład. O, albo, albo z Przemionem do Albo Berlina. Przemian przyjdzie y, do Poznania z Filipem. Może. Może. Czy chciałaby Pani coś powiedzieć o, Właśnie, podcaście? może następne, następne spotkanie powinno być... W, nie, następne spotkanie Wasze będzie w Dublinie, tak? To może następne no. powinno być kolejne już w Poznaniu jako miejscu e, rodzinnym Filipa no i w ogóle w kraju, w, w rodzinnym waszej trójki. A to, to byłby też całkiem fajny pomysł, gdybyście się spotkali tutaj. A co to jest trójka? Trójka to, no, znaczy mówię o, o Gosi, tobie i Przemianie. A Przemianie jest Katowic. No jest, no tak, jest. ale jest z Polski, tak? Nie mówię, że Aha. po prostu spotkanie w Polsce. No nieważne, czy ona będzie w Poznaniu, w mhm. Katowicach, nie wiem, skąd jest Gosia. Ale nagranie podcastu i spotkanie się tutaj na ziemi. Gosia jest z Hełma, ze wschodu. Hełm. Dlatego tak zaciąga po rusku. Mhm. Dobrze, to... Nie, ona ma taki akcent już taki niemiecki trochę. No bo to ona tam mhm, była, wywłasz... była wywłaszczona z tego, z Niemiec. Mhm. To, to ostatnie dwa słowa dla Przemiana, bo to jest za długa reklama. Za długa reklama? Powiedz mi coś osobiście, ja nie będę słuchał. <laughs> Może podasz numer telefonu jego? <laughs> I swój jemu, czy, y, czy co? Czy... No podaj swój numer telefonu, on do Ciebie odzwoni. <laughs> A co, przepraszam, też mnie tutaj rzucić y, komuś innemu? Nie, nie, tylko mogę też tej nie? Ty też masz radiowy głos i może... Nie, ja nie mam radiowego głosu. Ja, tak- nie podoba mi się mój głos nagrywany. Tak zawsze jest. Tak zawsze. Ale, ale, ale no właśnie fajny, fajny. Słuchamy już czwarty bo... raz siódmego epizodu, bo ona po prostu mówi Filip, a włącz mi jeszcze raz. <laughs> Dobra, ostatnie słowo do Przemiona, bo kończymy. No, serdecznie pozdrawiam w ogóle Przemiana, którego niestety nie miałam nigdy okazji poznać. Y, co Ale prawda... czekaj, pokażę Ci jego zdjęcie. No, no tak na zdjęcie to widziałam. Co prawda zostałam kiedyś wciągnięta na listę e, skype'owej konferencji, e, ale akurat nie byłam wtedy, nie uczestniczyłam w tym. Dobrze, trzy minuty, dziękujemy, koniec. Uwaga, uwaga, słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Tu w kłaniam się. Serdecznie witamy Państwa w kolejnym podcaście dzisiaj Mieliśmy mieć innego gościa, tak jak Państwo słyszeli, ale gość nie dotarł, minęliśmy się. Ale mamy dzisiaj za to gościówę fajną. Mamy gościówę. Y, przedstaw się, Ala. Dobry wieczór, dobry wieczór. E, właśnie to jest moja dobra koleżanka Ala, 1,98 wagi, 1,98 e, wysokości. Wysokości, przepraszamy. Taka wielka, ogromna, ale bardzo miła kobieta. Chcielibyśmy się spytać, bo kobieta szuka pracy, najlepiej gdzieś jako sprzedawczynia albo pole, polerka, powierz, albo polerka powierzchni płaskich. Chcielibyśmy się spytać, jak wygląda rynek pracy w Dawinie o, o, o, ostatnio. E, proszę Państwa, proszę, proszę nie słuchać Filipa, bo Filip gada bzdury i on w ogóle nie wie o czym mówi. E, więc chciałabym tylko powiedzieć, że mam pracę od miesiąca. Jestem już 15 miesięcy i mam bardzo duże doświadczenie na pewnym polu. Jednak mimo wszystko nie mogę znaleźć e, pracy w wymarzonym tym, co? Kryterium? Zawodzie. No zawodzie, na no zawodzie i na razie się zawodzisz na tym, że nie znajdujesz pracy. Dokładnie, i na razie się bardzo zawodzę, zawodzę się drodze i chyba niedługo zacznę tak pisać teksty yy, hip-hopowych, bo chyba to jest to, co wychodzi najbardziej, bo to tak każdy mnie zbywa jak dzieciaka. Tak, tak, tak Ala, Ala nie skończyła jeszcze 23 lat. A... Właśnie, że skończyłam, skończyłam miesiąc temu niecały. Miesiąc temu. A to nawet nie wiedziałem, tym Państwa. A zapomniałeś o moich urodzinach, taki Ciebie kolega. Dobra, następny raz jak się spotkamy będzie prezent. Prezent, prezent, prezent, teraz się przepraszam. a zapomniałam o moich urodzinach. Ja o swoich nie zapomniałam. Ale zapomniałaś o moich imieninach, które były miesiąc temu. Ale bo ty zapomniałeś o moich urodzinach, a ja nie Aha. miałam głowy do tego. Aha, no dobrze. Aha, tak no, no jest. tak. Jak się nie ma pracy, to się nie ma głowy do wielu rzeczy. Tak jest. E, Chciałbym się spytać Ali, e, bo jeśli Ala nie nawali, to <laughs> będzie dłużej tutaj w Dublinie. Chciałbym się spytać, e, ale jak wygląda jej życie takie, jak nie ma pracy? Wstaje rano, idzie do do internetu szukać pracy? Jak to wygląda? Wygląda to tak, proszę Państwa, że budzę się o 7 rano, bo nie mogę spać, bo się strasznie stresuję obecną sytuacją. E, oczywiście szukam przez, głównie przez internet, przez gazety i przez pośrednictwo e, pracy fans, które dla mnie po prostu jest e, ścierwem, że tak się wyrażę na antenie, niech słuchacze się nie obrażają na mnie. E, ale nie tego tak rozmaicone w miarę życie. Ze znajomymi się trochę pospotykam, trochę mnie do podtrzymują. E, na weekendy przyjeżdża mój chłopak, więc tam mnie trochę też pocieszy i jest dobrze. Czy chłopak pociesza na duchu, czy na ciele? E, chłopak pociesza i na duchu, i na ciele, co mi robi po prostu bardzo dobrze, bo jednak miłe słowo i pomocna dłoń zawsze robi dobrze. Tak, cztery palce w jednym <laughs> A nic na ten temat nie wiadomo. W każdym razie, no niestety nas nastrój, nastrój jeszcze jakoś w miarę daje radę u mnie, ale już po prostu mówiłam do koleżanki wczoraj, że idę się rzucać ze szpilki, także jak ktoś nie chciał popatrzeć, jak się Ala rzuca ze szpilki, to zapraszam, ale jeszcze nie ustaliłam daty. No tak, ale szpilka jest e, wąska i długa i, i nie, wdrapa, nie wdrapiesz się kobieta na szpilkę. Wdrapię się w bo mam bardzo dobrego kolegę tutaj e, tego, jak to się kościka lata? Strażaka. Pederasta. Nie, nie pederasta, tylko strażaka. I, I strażak w ogóle notabene jest podobny do Rosjana Timberlake'a, wyobrażasz sobie? Ale strażak ma sikawkę czy dwie sikawki? Ma sikawki w sumie dwie. Jedna krótsza, druga dłuższa. A czy koleżanka Ala sprawdzała obydwie sikawki? Niestety nie miałam okazji, tylko jedną tą dłuższą, gumową. Mhm. No dobrze, słuchacze wiedzą na pewno, która jest dłuższa, która krótsza. Ja nie mam pojęcia. E, co jeszcze chciałbym się spytać? Jak nastroje, bo e, jeśli Ala nie nawali, to niedługo będzie miesiąc bez pracy, nie? Czy mniej? Nie, no prawie. Nie, to jest ponad 3 tygodnie do będzie miesiąc. No, z tego faktu nie jestem zadowolona. Y, no to jest prawda normalna, rzecz naturalna. Tak czy nie? No to tak. No przynajmniej Chciałbym się spytać o takie pytanie, bo to jest pierwszy z cyklu wywiadów, jak szukamy pracy w Dublinie i dlaczego tak długo, bo ostatnio troszkę z pracą słyszałem, że jest nie za dobrze. Chciałem się spytać, e, jaką najbardziej chciałaby Pani znaleźć pracę? Mówiliśmy o, o, o sklepowa, taka ale co jest taki dream job? E, z racji tego, że po angielsku mówi świetnie, prawda, w francusku zresztą też. A to po to pewnie wie. <laughs> pan strażak wie i może poświadczy, bo mam referencję, ale z, z takiego względu, właśnie pani z angielskiego i z francuskiego zdawałam maturę i studiowałam y, też przez pewien okres czasu. Francuski? A to się nie interesuje, bo kociej mordy dostaniesz. I e, no i z tego, z znaczy, że ostatnie moje cztery prace były w kierunku e, recepcjonista i administrator, szukałam czegoś w tym sektorze. Dobrze, jeśli, tak jest. jeśli słuchacze gdzieś znają e, <laughs> jakąś pracę dla sympatycznej i miłej Ali... Nie wspominaj o różowych włosach. Proszę bardzo tutaj adres redakcji, e, wszyscy znają, proszę pisać. Ala jest miła, sympatyczna e, i lubi sikawki. <laughs> To tyle może. Może ostatnie słowo dla wszystkich słuchaczy? Aha, i jeżeli ktoś szuka pracy, to niech się nie poddaje, bo nie jest sam. I i co? I co Filip? No powiedz coś jeszcze. Nie, Bo się no. stresuję, bo to nie pierwsze tutaj moje słowo do, do ludzi rozumie. Tak, ja też nie miałem pracy, też się stresowałem. Tak jest. Ale trzeba czekać. Trzeba Tak czekać. I tyle. To tyle. Dziękujemy. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla orłów. Sometimes I feel like I don't have a partner. Lonely as I am, together we cry. I don't Gotta play obiekt pożądania. Dziś metamorfozą ja przejdzie Jadwiga. A Jadwiga jest młodą księgową, ale jej wypytywać będzie nasza specjalna stylistka Agnieszka Bauman. Jadwigo, widzę, że nie potrafisz się ubierać. Masz na sobie bardzo niegustowny strój, troszeczkę cię poszerza, troszeczkę skraca. E, powiedz, e, co byś chciała w sobie zmienić, czego w sobie nie lubisz? No w sobie nie lubię nosa, lewego ucha i Trochę pięta mi od odstaje prawa, tylko trochę. Jadwigo, nasi specjalni styliści e, z pewnością pomogą ci e, w rozwiązaniu e, Ja bym chciała te programu. ubra ubrania darmowe, bym chciała, bo te moje się zużyły. Co mówią o tobie koleżanki w pracy, że jak się ubierasz? Lafirynda, szmata, ślira, czasami coś na kacha leci. Jadwigo, napisałaś też e, w naszej ankiecie, że podobały ci się metamorfozy z poprzednich programów. Która metamorfoza była najlepsza? No mnie się podobał ten pan, y, y, pan Olek. Napisałaś... Najpierw był w golfie, potem w marynarce. To było takie ładne. Jadwigo, napisałaś też, że nie umiesz malować powiek. Nie, nie umiem. Z czym masz problemy? Z cieniami? Nie, z powiekami. Ja bym chciała wyglądać tak jak ty i tak jak twoja siostra w tym innym programie. Co tam są meble? Ja myślę, że bym chciała taki pakiet, żebym chciała mieć im o, o, o metamorfozę taką swoją, mieszkanie i żeby jeszcze mnie w pulsie pokazać. Jadwigo, za chwileczkę zabierzemy cię do stylisty, on zmieni twoje życie. Piękny obieg pożądania. A mój, a mój, a, a mój kolega z Herków mówił, że tam w tej, w tej aferze są, są takie te, no, no, no, kobiełki. Kobiełki, palancie. Kamiet Hmm. A to prawda, że one są takie miętkie i takie pachnące? To się nazywa kobiety. No i rzeczywiście jest, bardzo mi miłe. Żeńska fala, sobota, godzina 13. A z was to dupy nie prowokatorzy. No bo on tak pani opowiadał. Ty, Podcast. Który to jest numer podcastu? Cholera, czekaj, który to jest numer podcastu? Trzeba już pomału y, dobiega końcowi i woli wyjaśnienia powiem Państwu, podcast miał być irlandzki, ale tak średnio to wyszło i y, chciałem powiedzieć o tych dwóch spotach newsowych, tak bym powiedział, było o pulsie dnia, a potem o tym panu, co, co, co się przebierał. To wszystko prawda, to wszystko prawda, bo w Poznaniu jest takie fajne, fajne studenckie radio Politechniki Poznańskiej i oni zrobili taki pastisz troszeczkę na telewizję WTK, w której pracuje właśnie moja siostra, Aneta Dawidzińska, która naprawdę została dziennikarką roku Wielkopolski i naprawdę występuje w telewizji i naprawdę zapowiada wiadomości. Można ją zobaczyć. Proszę sobie wejść pod adres wtk.pl i tam nawet można przez internet sobie oglądać telewizję i wszystko jest pięknie, ładnie. Można sobie zobaczyć moją piękną, piękną, zdolną i skromną, oczywiście tak jak ja, bo u nas to wszystko w rodzinie, że wszyscy jest, jesteśmy skromni, sympatyczni, mili i niesamowicie tacy jesteśmy medialni. Tylko siostra bardziej występuje w telewizji, ja bardziej w radio, więc widzą Państwo, co w rodzinie, to nie zginie, wszystko jest naprawdę pięknie, pięknie. Nie śmiej się. Tu siedzą ludzie i się śmieją, jak ja mówię do mikrofonu. E, pogoda za oknem się troszeczkę uspokoiła, niestety, bo chciałem wyjść z laptopem na zewnątrz i przeprowadzić dla Państwa taką summa summarum prognozę pogody na najbliższy tydzień dla Irlandii, dla Dublina, ale wiatr się uspokoił, krat już nie pada, deszcz już nie pada i wszystko wygląda, że it's getting better, jak to mówią i, i mam nadzieję, co ważniejsze, wyjdzie słońce w tym tygodniu, bo mamy plany takie e, troszeczkę tutaj e, w zakupowe minimalnie, bo w tym tygodniu chciałbym już wykonać wszystkie moje takie zakupowe świąteczne plany, czyli iść do dwóch sklepów, przeznaczyć na to 2-3 godziny, nie więcej i kupić dla wszystkich prezenty. Mam nadzieję, że mi się to wszystko uda, mam nadzieję, że, że będzie wszystko świetnie. Na sam koniec chciałbym takim ostatnim słowem podzielić się ze słuchaczami powiedzieć, e, chociaż w zasadzie już nie powinienem mówić, jak fajnie było na naszym spotkaniu mm, u Gosi w Mulheim. Przemka niestety nie było, ale to nie znaczy, że Przemka nie będzie słychać. O tym już niedługo, już niedługo. Chciałbym Gości jeszcze raz tak oficjalnie w podcaście podziękować za spotkanie, za czas, który przeznaczyła dla mnie, dla Karstena, za cierpliwość i za to, że nagrał dla nas piękną melodię świąteczno-kolendowalną, taką powiem. Gośka cokolwiek powiem, to już za dużo powiem. Między nami, że tak powiem, jest taka braterstwo dźwięków, braterstwo mikrofonów, więc cokolwiek powiemy, to jest niepotrzebne. Wystarczy, że, że gdzieś tam jesteśmy, że się lubimy, że piszemy i że dobrze nam jest razem. Dobrze, proszę Państwa, to kończymy już pomalutku podcast. Cholera, nie wiem, który to już pod, odcinek, <laughs> podcinek chciałem powiedzieć, Arek <laughs> Tak, pozdrawiam. Dobrze, proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym podcaście takim mówionym prawdopodobnie za dwa albo za trzy tygodnie, bo na, za tydzień będzie coś zupełnie innego, nie będzie na żywo, ale ciągle jestem na posterunku, ciągle w Irlandii, ciągle dla Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia, wieczora, nocy albo miłego dojazdu do pracy. Pozdrawiam, Filip Dawidziński z Dublina. Tyle. dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.